Не би сакал повеќе време да одзимам, сакам едноставно сега да ја отвориме Библијата и да се поучиме од неа. За денеска решив да размислуваме за Небесниот суд. Кога ќе споменам суд, која е прва асоциација ви пагено? Затвор. Кога ќе добиете покана за на суд, а уште не сте отворили да видите што пишува во неа. Кој чувство се јавува кај вас? Страф, стрес, веднаш на лошото размислувате. Не не повикуваат за добор, има нешто лошо, некој тужба ми поднал. Кога зборуваме за небесниот суд, кој чувство ви се јавува? Страф. Но мислам дека таа е многу погрешна слика и многу погрешен а, има многу погрешна слика создадена кај нас за небесниот суд. И денеска сакам да видам не она што јас ќе го кажам, туку што Библијата кажува за небесниот суд. Обично кога зборуваме за небесниот суд, ние зборуваме за истражен суд, каде што ќе се истражува животот на секој човек. И ќе се гледаат неговите погрешни дела, неговите покајанија, добри дела и на основа на тоа ќе се а, види дали тој човек да вистина заслужува спасение или не. И обично кога разговараме за небесниот суд, за истражниот суд, се појавува претежно, значи не сите, али се појавува чувство на страх. Дали јас ќе го поминам тој суд? Дали пресудата за мене ќе биде позитивна? Или ќе бидам изгубен еднаш за секогаш? Која е централната глава во Библијата на која што никако адвентисти го темелиме својот учење на истражниот суд? Данило, да, седмата, осмата глава. А, и јас денеска на основа на тоа што е запишено во седмата глава, би сакал едноставно да кажам дека Библијата кажува многу, многу повеќе од оно што ние го знаеме за Небесниот суд. Обично Данило седмата глава, каде што кажува, тамо пишува, ќе објасниме нели покасно, каде што едноставно е даден стихот во кој што кажува дека прадревниот седна на својот престол и книгите се отвори и почна судот. Тоа е Данило седмата глава. На основа на таа глава ние веруваме дека едноставно а, постои истражен суд, суд каде што едноставно се истражува секој живот. И обично фокусот го ставаме на поединецот, а тоа е дека мојот живот, твојот живот ќе биде истражуван горе на небесниот суд. Но, кога читаме седмата глава внимателно, ќе видиме судот дека се занимава со многу поширока агенда, има многу поширока агенда него ли мојот и твојот живот. И, и мојот и твојот живот е вклучен тука. Но за многу поголема работа се работи. И тоа денеска ќе го видиме. Како што кажавме, седмата глава е централната глава во книгата на пророкот Данијел а судот е централната тема во оваа глава. Интересно е дека едноставно на почетокот почнува со визија, значи постои значи цела целата глава е едноставно една визија кој што ја гледа самиот а, а, Даниел. Постои визија, но постои толкување на таа визија и кој што е исто така вклучено во седмата глава. А, интересно е кога ја читаме таа визија, визијата оди најпрво оно што се случува на земјата, а подоцна оно што се случува горе на небесата. И што, зашто се работи во седмата глава? На почетокот Данијел гледа како од морето излегуваат четири животни. И ги знаеме кои си тие. Првиот е лав, и тоа едноставно го представува Вавилонското царство – После излегува мечка, тоа го представуваме до Персиското царство. Покосно излегува леопард, кој што го представува царството на Александр Македонски. И четвртиот звер, четвртото животно што излегува е недефинирано. И самиот Данијел не можел едноставно да каже ова личи на тоа и тоа животно. Недефинирано. И вели дека од едно од главите од тоа животно излегува едно мало рокче, и тоа покасно нели опишува тука објаснето е што прави како и така натаму. За времето кога излегува тоа рокче се прекинува да кажеме таа визија што се случува на земјата и Даниел едноставно гледа што се случува горе на небесата. И таму вели што дека прадревниот седна на престолот, се отворија книгите и почна судот. И покасно До крајот на главата се објаснува што всушност се случува горе на бесета, на тој суд и, и зашто едноставно се разговора за тој суд. Ова на кратко само го опишувам, бидејќи тука има многу детали, а верувам дека сите ние сме читале седмата глава и многу добро тоа го знаеме. Интересно е дека тој суд кој што се отвора, а Данијел го гледа, е суд на непријателите Божи. Така е опишено овде во седмата глава. А резултатот на тој суд е спасение на Божиот народ. Дали сте го приметили тоа? Што е целта на овој суд? Дефинитивно. А, целата на судот е Бог да го спаси својот народ. Обично ние веруваме дека тоа е истражен суд – Но интересно е дека никаден во ова глава не постои зборот истражување или истражен. Дали се го приметеле тоа? И денеска во адвентистичката теологија не се користи терминот истражен суд, туку пред адвентен суд, бидејќи едноставно се случува пред второто Христово доаѓање. Доминатни зборови во седмата глава ќе предпо... мисли... предпоставам дека мислите дека е суд, но не. Суд се спомнува во оваа глава само еднаш. Доминантне, доминантен збор кој што се појавува во повеќе варианти е власт. Например, кога читаме седмата глава, ќе видиме дека зборот власт го има 8 пати. Кралство 10 пати, кралеви 3 пати, владение 21 пат. И тоа е клучната идеја власта во оваа поглавје е клучната идеја. Сето тоа поврзано со судот. Интересно дека таа власт, кој што е имале некогаш ова царство, после друго царство и така натаму, во судот кога заседава, ја одзима власта од еден и ја дава на друг. Еве сега, например, ќе отвориме во седмата глава, ќе читаме во 12 стих, вели вака, на другите чудовиште власт им беше одземена, но должината на животот им беше еден рок, едно време и рок. Власта била одземена од чудовиштето, од животните, кои што ги набрајавме, И интересно е да се запази дека таа власт која што била одземена како резултат на судот кој што заседава горе на небесета, била дадена на друг. 13 и 14 стих. Вели, гледав во нокните видења и ете на небесните облаци доаѓа како човечки син. Тој му се приближи на предревниот и го доведоа кај него. Нему му беше предадена власта. Нему му била предадена власта. Која власт? Чија власт? Власта која што имале овие четири животни или четири чарства. Покасно истата идеја се спомнува, например во 26 стих, во истата глава, пишува следното. Тогаш судот ке седне, ке, има, ке му ја одземе власта, станува збор за малиот роб, ке ја разурне, ке ја уништи сосем. И ако читаме во 27 стих, вели, а царството, власта и величеството под сите небеса, ке им се даде на народот, на светите, на Севишниот. Кога судот заседава, И како резултат на тој судски процес, што се случува? Се одзема власта од кого? Од царствата се дава на синот. Покасно, повторно судот да се дава и власт е одзема од кого? Од малиот рок ја дава на верниот Божи народ. И тоа е резултат на тој судски процес што се случува горе на земјата власта ке четирите звера се одзема и се дава на Исуса Христа, на Божиот Син. И што е многу интересно да се запази, таа власт која што имале четирите зверови или четирите царства е ограничена, е ограничена временски. Ни тоа го читавме. Во 12 стих вели Другите чудовиште власт им беше одземена, но должината на животот им беше едно време и рок. Временски е ограничена. Но, кога ќе се даде на синот човечки, таа власт е вечна. Ќе читаме во 12 до 14 стих, ово 12 од веќе го прочитавме, и после пишува 13 од гледа во нотните виденија и ете на небесните облаци доаѓа како човечкиот син. Тој му се приближи на древниот и го одведоа кај него. Нему му беше предадена власта, честа на царството, за да му служат сите народи, племени и јазици. Неговата власт е вечна власт. Власта се одзема од царствата, му се дава на Синот Божи и таа власт е вечна. Додека власта кој што имале царствата е временски ограничена. Интересно, кога повтор пат заседава судот и решава да одземе власта од малиот рок, истото се случува. Се одзима власта од малиот рок и се предава на кого? На Божите деца. Божиот верен народ. Додека власта има малиот рок, пишува тука дека е временски ограничена. А која ќе отиде кај Божите свети, таа е вечна. Еве ќе читаме од 26 и 27 стих. Тогаш судот ќе седне, ќе му ја одземе власта и ќе ја разурни, ќе ја уништи сосем. А царството, власта и величеството под сите небеса ќе им се даде на народот, на светите, на Севишниот. Неговото царство е вечно царство, и сите власти ќе му служат и ќе му се покоруваат нему. Царството е вечно. Власта им се одзема на царствата и на сите они кои што владеат, дали а, на политичко поле или на верско поле, зошто? Ако читаме внимателно во седмата глава, ќе видиме затоа што тие ја злоупотребуваат власта која што им била дадена. Тие вршат присила тортура, ги угнетуваат светите Божи. И бидејќи го угнетуваат Божиот народ, судот се дава, за да може едноставно да донесе праведна одлука. Е сега се прашуваме за чија власт се работи. Бидејќи кога судот се дава горе на небесата, клучната тема на тој суд е власта гледаме дека власта се одзема од едните, се дава на другите. За чија власт се работи? За власта на Вилонското царство, на Малиот рок, за чија власт? 27 стих ќе ни го покаже тоа. А царството, власт и величеството под сите небеса, под сите небеса, ким се даде на народот на светите на Севишнија за власта на целата планета Земја се работи. Кој има таа власт? На целата Земја. Дјаволот. Дјаволот ја има власта над овој свет. Интересно, кога читаме во Лука 4 глава, не знам дали сте го запазиле тој стих, во Лука 4 глава зборува за искушенијата кои што Исус Христос ги имал го, а, а, во пустината. И вие знаете дека три пати се појавува гјаволот и сака да го искушува три пати Исуса Христа. И сега замислете, кога сака едноставно да му ги даде царствата, да, вла... да Исус владе со тие царства. Запазете што му зборува сатаната на Исуса Христа. Лука 4 глава ќе читаме 5 и 6 стих и го одведе на високо и му ги покажа во еден миг сите царства на светот. Сите царства на светот. И му рече гјаволот, ќе ти ја дадам кој на кого му зборува. Гјаволот му зборува на Исус Христос и вели, ќе ти ја дадам сета власт и нивната слава, зашто мене ми е предадена и јас ја давам кому што сакам. Кој, кој, која дава таа власт? Вели, јас ја давам кому сакам, затоа што мене ми е предадена. Дали Да. Дали Исус кажал се спротиставил на таа идеја? Дали кажал нешто чекај сатана? Не е то така. Не, Исус молчал, затоа што едноставно било то така. И она што ја не го спомна, кога таа вас ја добил, вие знаете кога Бог го создал небото, тоа и земјата, и се оно што е на земјата, Бог едноставно тоа му го дава во владение на кого? На Адам и на Ева. Но подосно кога тие погрешиле, таа вас едноставно доаѓа во раците на сатаната. За што се работи, за чија власт се работи, за власта што има сатаната над оваа земја. И сега судот горе на небесата да се дава, и што решава судот горе на небесата? Го решава проблемот со големата борба. Дали судот само се занимава со нашите животи? Не. Судот горе на небесета има за цел да го реши и да донесе конечна одлука, да го реши најголемиот проблем во Вселената. Тоа е големата борба помеѓу Христа и Сатаната. Сигурно, бидејќи и ние сме дел од таа борба, и едноставно, и ние едноставно ќе се истражуваат и нашите животи, дали сме били верени на Бога. Но судот не се занимава само со нашите животи, туку со големата борба, со поголемата слика. Често пати, А знаете, она, од дрвото не можам да видам шумата. Нели, кога ќе гледаш, кога додеш близко до едно дрво, не можеш да ги видиш дрвата позади, целата шума. И интересно, кога се зборувала за оваа глава, често пати се спомнува само тоа. Истражен суд, нашите животи, не се разговара за поголемата слика, која што опишена во седмата глава. Тоа е дека Бог има желба да ја одземе власт од кого? од сатаната, да го реши проблемот со големата борба помеѓу Христ и сатаната, со побуната за која што едноставно ќе проучуваме ова тромесечие. И да ја предаде на кого? На Исус Христос и на кој друг? И на верниот Божи народ. Дали судот во овака опишен како што е во Библијата е вистина страшен? Не, Ово што го пишува овде и што го читавме во седмата глава во книгата на пророкот Данијел, тоа е радосна вест за секој верен човек. Зошто? Затоа што Бог гледа како едноставно ѓаволот се труди да го уништи, да злоупотреби таа власт кој што има да го уништи Божиот верен народ, и Бог сите пресуди што ги прави, ги прави со цел да го заштити својот народ од игнутувањата. И не само да го заштите, току таа власт што ќе ја преземе од, од сатаната, да му ја предаде не само на Исус Христос, туку и на верните Божи чеда. Дали судот е страшна вест? Не, судот е радосна вест. Затоа што судот покажува дека Бог е на наша страна, на страната на својот верен народ и работи во негов интерес. И сега ќе се запрашате што е со истражниот суд. Ништо не спомнавме. А, кога Данијел го гледало, ја гледало оваа визија, дело во вилонското царство. Но не бил само Данијел во тоа време како пророк, туку како пророк бил и уште пророкот Еремија, па и Езекијел. И тие биле едноставно современици. Во 50-та глава, 50, 50 и 51-та глава од книгата на пророкот Еремија, Бог му дава видение на пророкот Еремија и тука станува збор за Вавилон. Но, во тоа видение, Бог преко Еремија, на израелскиот народ му вели дека Вавилон ќе пропадне. Вавилон ќе биде уништен. И тоа е, тоа е клучната идеја од овие глави кои што е препишена во книгата на Откровение. Апостол Јован, кога ги гледа видениите, кога гледа нели дека ќе падне Вавилон, тоа се темели на овие глави, 50 и 51 глава. Книгата на Откровение е полна со старозаветни символи, со цел да оние кои што ќе ја читаат книгата на Откровение и ја знаат стариот, го знаат Стариот Завет, да можат многу појасно да ги поврзат работите. Интересно е дека во овие глави, како што кажавме, тука се опишува, се дава сликата на Вавилон и падот на Вавилон. И тука ги спомнува Божиот верен народ. Ке отвориме во книгата на Еремија, во 50-та глава, и ке читаме во 18-тиот и 20, од 18 до 20, до 20 стих. Еремија 50 од 18 до 20. Вели вак. Затоа Господ на двоинствата, Израелевиот Бог, зборува вак. Еве ќе ги казнам Вавилонскиот цар и неговата земја, како што го казнив Асирскиот цар. И ќе го вратам Израел на неговото пасиште да пасе по Кармел, по Васан, по Ефремовите ридови и по Галат, за да се насити. Во оние денови, во она време говори Господ – ќе го бараат Израелевиот греф. Ама веќе ќе го ама веќе не ќе го има. Ќе ги бараат јудејските злодела, но не ќе ги најдат, зашто им простив на сите што ги запазив. Еве повторна идеја за истражниот суд. Тука има истражување. Во седмата поглаве нема никаде, никаде не остана да, да видите истражување. Седмата глава се занимава со судот, за да го реши големија, големата побуна во оваа вселена. А тука го гледам истражниот суд. Зборува за израелскиот народ, но може да се примени на нас. Кој ќе биде оној кој што едноставно ќе го обара Израелевиот греф? Јаволот. Ама вели извештаите ќе бидат празни. Книгите на судот ќе бидат празни. Зошто? Затоа што вели Бог овде, зашто им простив на сите што ги запазив. Им простив на сите што ги запазив. Нема гревови запишани. Зошто? Зато што не се направени? Е, направени се. Луѓето се покаале, Бог им простил. И Бог едностанно луѓето ги гледа како никогаш да не погрешиле. Не заради нивните заслуги, заради заслугите нису за Христа. Ако сме верни на Господа, ако живееме според Божиото Слово, ако му се, сме му се предали на Господа, дали судот треба да предизвикува страв кај нас? Не, тоа е радостна вест затоа што се оно што се случува на судот оди во прилог на Божиот верен народ. Ако се покаеме, ако стварно живееме според Божјата волја, нема едноставно од да се плашиме. Интересно е што понекогаш а, и самите уметници учествувале во хрирањето на таа погрешна слика во адвентизмот дали ќе согласат. Не теолозите, уметниците. Не знам дали сте гледале она слика, кога се прекажува судот. Значи, огромен престол, огромна катедра, горе седи Бог Отецот, ангели од секаде, и тука има еден поединец, Исус Христос се покрај него. Се го гледале, се го гледале таа стиха. И знаете, една слика, илјада зборови и можете едноставно нели да си создадете, аха, така ќе изгледа. Мене ќе ми изведе тука пред судот, одецот ќе ми суди, Христос ќе ме застапува. Јас треба да се треснам каква ќе биде пресудата. И знаете, понекогаш самото така е насликано тоа да едноставно ви создаде чувство на на страв. Што ќе биде со мене? Неизвестност дали Бог ќе ми ги опрости гревовете, дали едноставно едноставно и мислам дека тоа е многу погрешно до ово што сега го читавме од Библијата, дали постои, треба да постои страв за секое верно Божје чедо. Не зборуваме за луѓе кои што едноставно грешат и постојано едноставно живеат еден живот кој што не е според Божјата волја. Ме разбирате, току зборуваме за луѓе кои што погрешиле, сите ние сме грешни. Ама се кажат за своите греови, му го предаваат животот на Бога и Бог делува да ги менува. И Бог работи на нив да ги менува. Дали за таквите луѓе судот Божие треба да предизвикува страф? Не. Тоа е радосна вест. Затоа што Бог конечно ќе го реши проблемот со злото. Затоа што Бог конечно ќе го реши проблемот со гревот. Затоа што Бог конечно ќе го реши ова побуна во која што сите ние се многим. Ова голема борба помеѓу Христа и Сатаната. Еве да ви кажам дека Често пати ние мислиме дека Исус Христос ќе биде оној кој што нас ќе не застапува. Но знаете ли дека судот ќе биде предан и на, на синот? Еве, например, кога читаме во, во Јован, во петата глава, во 22 стих, тука има се спомнати зборови за судот, и вели вака, петата глава, 22 стих. Таткото не суди никого. Кој не суди? Таткото не суди никого. Току целиот суд му го даде на, на синот. А синот е Исус Христос. Исус Христос умрел да ни избави. Па има ли потреба да се плашеме од нашот спасител? Ако стварно живееме еден предаден живот на Него? Нема потреба. Често пати, како што кажав, на тие слики се представа Отецот дека суди. А тука што пишува? Отецот му го предаде судот на кого? На синот. Или еве ќе отвориме во посланието до Колосјаните, да потврдим уште еднаш оваа идеја. Колосјаните во првата глава, во 12 стих, еве што е запишено. Колосјаните првата глава, 12 до 13. да му благодарите на Бога, кој не способи за учество во наследството на светиите во светлината. Тој не избави од власта на темнината и не пресели во царството на својот вожлюбен син, во кого имаме откуп преку неговата крв простување на гревовите. Тој не избави од власта на темнината и не пресели во царството. Кој всушност тука нас не избавува? Отецот. Отецот, така пишува. Ние обично Отецот го гледаме, знаете како? Како немилосрден Бог, и сега Исус треба да го моли и да кажува Оче те молам прости му на Михајло, он погреши, ама заради мојата крв те молам прости му. Така си замислуваме, нели? Ама кој не избавува тука? Отецот не избавува. Целото тројство е вклучено во нашето избавување од гревот. Нема потреба едноставно да, да создаваме такви погрешни слики. Нашите судови, кои што ги имаме на оваа земја, често пати таа слика за судот на оваа земја во нашето обшество ги пресликуваме за небесниот суд и ние мислиме дека така функционира и небесниот суд како што функционираат и денешните судови. Но, ако ја гледаме во Библијата, ќе видиме дека тоа е сосема погрешен концепт. Например, еве ќе ви кажам, сигурно сте ме читали книгата на судиите. Така? Тоа биле суди, што биле, биле од Господа поставени. Со која намера? Со која цел? Да му судат на израелскиот народ? Да, да му судат на израелскиот народ. Али знаете ли што значило тоа? Да го одбранат од неговите непријатели. Кога израелскиот народ ќе биде поробен од филистејците или од другиот народи, Бог праќал суди со која цел? Да го одбранат од непријателите негови. И да го ослободат. Да, дефинитивно. Значи, значењето на судот е што? Да го спаси својот народ од своите непријатели. Кога читаме во псалмите, исто така е многу застапена ова идејата за судот. И кога читаме во псалмите, замислете како Библијата или псалмистот Давид се изразува кога станува збор за судот. Еве, например, во Псалам, 76-тиот Псалам, 8 стих ќе читаме, и запазете добро како Давид се изразува за судот. Псалам 76, 8 стих. ја изрече пресудата од небото. Много јасно дека станува збор за суд. Земјата се стресе и занеме од страв. Кога Бог стана да суди, и што пишува? Кога Бог стана да суди, да ги спаси кротките на земјата. Зошто Бог стана да суди? Да ги спаси кој? Кротките на земјата. Кротките се неговиот народ. Бог станал да суди да ги спаси, да го спаси својот народ. Или, например, во 96-тиот салм, ќе читаме 11-тиот до 13-тиот стих. 96, од 11 до 13. Вели, замислите се добро, веселете се небеса, не повикува на веселба, на радост, и радувајте, радувај се земјо, Нека шуми морето и што е во него. Нека се радува полето и што е во него. Нека пеат радосно горските дрвја пред Господа. Зашто доаѓа, зашто доаѓа да суди на земјата. Вели, веселете се небе, се радувај се земјо. Зошто? Затоа што Господ доаѓа да суди на земјата. ли ви се совпаѓа ова ќе му суди на светот со правда и на народите според својата вистина. Библијата не повикува да се радуваме, не повикува на веселба, затоа што конечно Бог решил да суди. И суди според својата правда. Сосема поинаков концепт Библијата покажува. И во контекст на судот исто така, уште еден стих ќе прочитим и тоа ќе биде последниот. Софонија збори, И Софонија го опишува Бога во контекст на судот на еден многу интересен начин. Ке отвориме во книгата на Софонија, пророкот Софонија, ќе читаме во третата глава, 14 стих, па може и понатаму. Вели вака. Воскликнува од радост Сионска керко. Повторно повикна радост на веселба. Викај од веселба Израеле. Весели се и радувај се од се срце Јерусалимска керко. Господ те ослободи од твојата пресуда. Зошто да се радуваат, зошто веселба? Зошто? Затоа што Господ те ослободи од твојата пресуда. Бог ти ги прости сите твои гревови. Бог ти ја дава својата правда. Да бидеш чист и бел како снег. Ги острани твоите непријатели. Е истата идеја кој што имавме и во Данијал 7 глава. Судот бил за да го спаси својот народ, а да му пресуди на непријателите Божи, на, на Божиот народ. И тука вели, Господ те ослободи од твојата пресуда, но и втората работа вели, ги отстрани твоите непријатели. Господ Израелевиот цар е во твоја средина. Не бој се веќе од зло. Зошто да не се боемо зло? Зато што судот конечно ќе го реши злото. И вели, во оној ден ќе му се рече на Јерусалим, не бој се Сионе, нека не ти се истошат рацете. Господ твојот Бог е во твојата средина, силен спасител. Тој ќе ти се радува тебе пон со веселба. Ке ти биде милостив во својата љубов, ке воскликнува радосно на тебе. Дали убав стихот? Зборува за судот и вели нема потреба од страв. Има треба едноставно да се радувате, да се веселите, затоа што Бог ги простил вашите греови. Затоа што едноставно Бог им суди на вашите непријатели, на Божите непријатели. И интересно како опишам Бог тука посебно во 17 стих, вели Господ твојот Бог е во твоја средина, силен спасител. Тој ќе ти се радува тебе, Понсо, веселба. И ова единственото место каде што пишува дека Бог пее. Тоа ние тука не го гледаме, но го читаме во еврейскиот текст, пишува дека Бог пеел. И единственото место во Стариот Завет. Зошто Бог пее? Од радост. Тоа е единственото место кое што е едноставно тука дадено, единственото место во Библијата каде што кажува дека Бог пее. И не само тоа, Великите биде милостив во својата љубов, ќе воскликнува радосно на тебе. И знаете ли кој збор е употребен тука во еврејскиот текст? Ќе игра. Еве да ви опишам, да ви опишам зашто станува збор. Ние често пати знаеме, сакаме да ги изненадиме Стефани и Даниел, како деца, И, например, знаеме дека нешто посебно сакаат. И нема да им го купиме веднаш. И ке мине некој време, ке минува, ке минува, нема да им кажеме ништо и после некој време им го купиме и сакаме да ги изненадаме. Кога тоа ќе го видат дека го добиле, тоа што го посакувале, знаете која радост е голема. Па скокаат, па се радуваат, па тоа е невидена веселба. И буквално, кога пишува тука во еврејскиот текст, ќе воскликнува радосно на тебе, буквално тоа го опишува, вели дека Бог ќе скока околу тебе, од радост, затоа што конеш наставно те спасил од грева, смрт. Драги браки и сестри, има ли нешто што треба да предизвика страф кога станува збор за судот кај нас? Треба ли да се плашиме? Не. А ако сме на вистина вери на Господа, ако стварно се каеме за, за сето тоа што сме го сториле и дозволиме Бог да не менува, нема потреба од радост. Судот не е страшен. Пак ја кажам, дека судот е страшен. И треба да предизвика страх. За кого? За оне што не се покајале и што ќе застанат на страната на сатаната. Е тогаш е судот страшен. Ама ако верно се држиме до тоа што го пишува во Библијата, и ќе грешиме, не дека нема да грешиме, бидејќи таа грешна природа е присутна во нас, намерно многу греши ќе направиме. Ама ако се каеме и се предаваме на Господа, судот за нас не е страшна вест. Судот е радостна вест. И тоа го пишува во Библијата. И нема потреба од страх. Зато што Бог не гледа со окото што ќе направам одма да ми пресуди. Да, Бог гледа што ќе направам. Ама ако се покам, ја ќе ме потикнува на покаяние, ако се покам, тој искрено ќе ми прости. И ме гледа во истиот момент кога ми прости како никогаш да не сум го направил тоа Не заради моите заслуги, не заради тоа што јас правам нешто, туку заради тоа што едноставно Исус го има направено за нас. Знаете зошто едноставно се појавува страв кај нас кога ќе спомнеме суд. Затоа што може би се уште веруваме во оправдање со дела. Не знам дали ќе согласите со мене. Затоа што ако верувам дека моите дела ќе ме оправдат пред Господа, а моите гревови ќе ме осудат, тогаш имам потреба од страх. Затоа што никогаш нема да бидам достоен да се појам пред лицето Божие. Но ако верувам дека преку вера во Христовата жртва, заради Христовите заслуги ќе бидам спасен, не заради моите, тогаш нема потреба страв. Ке направам многу греови, многу грешки, али ако искрено се покајам, од цело срце Бог ќе го покрие мојот греф. Ке ми прости. И нема да бидам спасен заради тоа што јас го правам, туку заради тоа што едноставно Исус Христос го направил горе на бесета. Пала на Господе за ова радостна вест. И од срце сум му благодарен што на таков убав начин не има опишено оваа радостна вест. За судот. Затоа што судот пред секи се занимава со кого? Со Божите непријатели, за да го избави Божиот верен народ од тортурата кој што ја врши сатаната со неговите сојузници на оваа земја. И тоа е вистина радостна вест. Нека стварно Бог ни помогне да одиме и да напредуваме и да бидеме радосни и весели заради тоа што Бог едноставно секогаш е на страна на своите верни.